da da da da Završit ćemo ovo predavanje time što ćemo kazati ili upitati sami sebe, pa ja kako onda da ja činim dobročinstvo svom roditelju? kad kažemo roditelj, na prvo mjesto majku stavljamo. I na drugo mjesto majku stavljamo, braćo. I na treće mjesto majku stavljamo. Na četvrto mjesto dolazi otac. Što ne znači da čovjek prema svom ocu treba biti grub, nego se ovim hoće kazati budi dobročinitelj da se raspadaš od dobročinstva. Kad to postigneš, e onda još na to tri dodaj. Još na to dodaj tri stepena za svoju majku. Jer je ona ta koja je tebe nosila i koja se o tebi starala. Kako da činim dobročinjstvo? Učini dobročinjstvo svom roditelju tako što nećeš biti blizu njega kad jedeš. Vi ćete možda kazati, Abdurrahmane, to, nismo to čuli, to nije fer. Jest fair. Znate zašto? Zato što ćeš možda uzeti onaj dio hrane, onaj dio mesa koji, u koji je majka pogledala pa ga poželila. Ne znajući to, a to gospodar zna i možda ćeš ti ime počiniti nepravdu. Nemoj ni pošto dozvoliti. Ovdje sad, braćo i sestre, govorimo o dobročinstvu koje mnogi ljudi ne primijete. Isto čovjek kad uđe u džamiju vidi e, trun jedan ili nešto vidi na, na, e, dolje na podu, neće to uzeti. A upravo je to dobročinstvo da čovjek uradi i prema sebi i prema drugim muslimanima, da to ukloni, da ukloni sve što muslimanima smeta. Dobročinstvo je da ne sjediš u društvu sa svojom majkom na većoj stolci od njene. Nemoj to sebi dozvoliti nikad. Nek tvoja stolca bude niza, jer ako sjedeš gore, bojati se da Allah da ti neće možda jednu dovu usršati zbog toga. Iako mi toga nismo svjesni. Nemoj čekati da tvoja majka kaže sine daj mi vode. Ako primijetiš da je žedna. Ovo su najiskreniji dobročinitelji koji učine dobročinstvo prije nego što roditelj to zatrazi. Prije nego što primijeti. Ako ne živi sa svojim roditeljima, a ti se brineš o njima, imaju na kakvu malu penzicu i primijetiš da da, da nešto nije u redu. Prije nego što majka dođe i kaže, eto, sinko, prije toga, svoj novčanik izvadi i stavi i reci mama uzmi koliko ti treba. Pa makar time ne bili zadovoljni drugi. Tvoja djeca, možda i Hanuma i ne znam ja. Makar on time ne bio zadovoljan. Ili obrnuto. Ako žena ima svoj imetak, on je muž zadovoljan time da ona pomogne svoju majku. Nemoj dozvoliti da svoga oca ili majku. Ucviliš na bilo koji način. Nemoj dozvoliti, brate i sestro, da se majka na požali, majka ili otac, da kaže, uh, onaj moj. Jer su to velike, kod Allaha mi ćemo nekad uraditi neko djelo, onako, i zaboravit ćemo ga. A ono je kod Allaha Đelešanuhu preveliko. I kasnije ćemo naići braćo i sestre, u životu ne ide nam posao, ne ide škola, ne ide, djeca ne slušaju, e, u i problemi, svugdje problemi. A osnova se krija u ovom, da čovjek pazi kako će se odnositi prema svojim roditeljima i da zna dobro da ona njegova majka zaslužuje da joj se, braćo i sestre, bez imalo pretjerivanja noga poljubi. Jer je Rasulullah s.a.v. rekao ilzem riđlejha, ne odvajaj se od njenih nogu, nek tvoje mjesto kod nogu bude majčini. Koje ćemo, braćo, vrste izbjegavati? Obavezni smo sve izbjegavati, svaku neposlušnost, ali oblike one na koje ljudi obraćaju, ne obraćaju puno pažnje. to su sljedeće stvari. Nemoj dozvoliti nikad da prema svom roditelju budeš kao prema, prema drugim ljudima. Onaj selam koji uputiš svome roditelju treba biti srdačniji nego selam koji uputiš svom prijatelju. Ako je selam koji uputiš prijatelju ili prijateljci ili svom školskom drugu ili radnom kolegi ili bilo kome drugom, ako je taj selam srdačniji i ako ti je draže sresti se s ovim drugima, a ne s roditeljem, onda uzme abdest, klanjaj dva rekeata i plači, dok oči svoje ne isplačeš. Ako ti je draže popiti kavu sa prijateljem, nego sresti babu i sa njim sjeti, sve dok on ne kaže, sinko, haj ti sad svojim poslom. Ako ti je to draže, onda plači dok suza ima i pokaj se Allahu Đelešanuhu. Braću i sestre, vidio sam jednog muslimana kojeg je, činim se opet, Allahu Đelešanu milost kasnije stigla. Pa mu Allah otvorio Dunjaluk. Koji se ismijava sa svojim babom. Babo je bio tad, babu mu je preselio, stariji i eh, haman ha pa nepokretan. I ono mu, eto, samo što, nije, što mu nije rekao, hajde babo bolan, šta ti znaš. Samo što još to nije kazao. A to sebi musliman, braću i sestre, ne smije dozvoliti. Evo, završću jednim zanimljivim, jednim zanimljivim, e, jednom pripovješću koja se dogodila u jednoj zemlji. A koja nam uslikava, braću i sestre, kako musliman treba, kako se treba ponašati prema roditeljima. Jedan momak je bio taksista. I kaže svaki dan onaj svoj, jeli, zaradu tu svoju dnevnu donese kući i stavi svom babi na radni sto. Njemu na radni sto ostavi tu zaradu. Sve što zaradi. Gledajte, nije mu donio. Kaže, evo ti babo. Jer ruka koja daje, ona je iznad. I ona je po hadisu bolja. El jedul ulja hajrum min el sufla. Gornja ruka koja daje, ona je bolja. Taj čovjek je bolji od onoga koji uzima. Čovjek dok pruži ruku, on se je ponizio. I on, da bi izbjegao to, on je ostavljao svom babi, ostavljao svome ocu uvijek svu zaradu na sto. Šta, cijeli dan šta radi, dakle, pokrije troškove svoje gorivo i sve kada je donese i ostavi na sto. I nakon toga Allah Đelešanuhu je dao tom mladiću da se obogatio i postoje milioner. Ne mislim da iko od nas ima ovdje kad bi ga se upitalo želiš li biti milionar da bi rekao uh, ja ne želim, ja sam izuzetak. Allah Želešanuhu kaže da čovjek voli imetak. I onaj ko kaže ja to ne bi, on ili se pretvara ili stvarno u njemu nešto poremećeno. Nije sve u redu. A vidite kako Allah Želešan, mi nikad ne znamo u kojem se dijelu krije naš uspjeh na ovom svijetu, a i na ahiratu. Molim Allah Želešanohu da nas potakne, da nam omili, da činimo dobročinstvo svojim roditeljima, da nam dadne snage, braćo i sestre, da uputimo do ovu Allahu da nas učini dobročiniteljima i da nam dadne snage da znamo da roditelji nisu vječno živi, Možda ćeš već sljedeće godine, nećeš imati priliku da svom roditelju učiniš dobročinstvo, neće biti živ ovo dobročinstvo. Onda to ostaje jedna druga vrsta dobročinstva, a to je da činiš njemu dobročinstvo kao umrlom, da činiš dovu za njega, da uplatiš za njega sadako i tako dalje. Wa subhanaka an la